يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة na kadhalika sheria imekuja na kuweka watu mbali kabisa na kukoseana kufanyiana ubaya baadhi ya wao kwa wengine kwa aina yoyote ile ya kufanyiana ubaya وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان na jambo la watu kufanyia ubaya kufanyiana ubaya katika heshima zao sheria ikalihesabu jambo hili kuwa ni mlango katika milango mikubwa ya madhambi makubwa na aina fulani ya kumfanyia mwenzako uadui na uovu wa min dhalika katika yale ambayo sheria imekuja kuyakataza na kuyachukulia kuwa ni katika mambo maovu makubwa ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية yale yaliyokuja katika sheria hii mubaraka katika kusimanga jambo la usengenyaji na umbea na kuwafanyia watu maskhara istihza والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها likataza ili jambo bali na kulitahadharisha sana na kumchukulia ni mkosi mwenye kufanya jambo hilo kuwa amekosea وعدها في جملة كبائر الإثم بل لكيسبيوني katika jumla ya madhambi miongoni mwa madhambi makubwa أما الغيبة tukichukulia jambo la ghiba kusengenyana فإن الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا wala msisengenyane baadhi ya wenu kwa wengine ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita je apenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake maiti yani ndugu yako umeona amekufa kisha umkatakata nyama wamla mwenzako amekufa wewe wamla fakarihtumuhu basi mkalichukia jambo hilo kwa hivyo kama mnavyochukia hilo pia chukieni kusengenyana chukieni jambo la kusengenya kama vile mnavochukia kula nyama ya mwenzenu ndugu yako jamaa yako amefariki ukala nyama yake قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية ابن عباس ketika kueleza maana hii aya sema حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mu'min kumsengenya ndugu yake mu'min kwa chochote kile kama vile alivyoharamisha kula mfu kama vile kula mfu ni haramu kadhalika kusengenya ni haramu hii ni maana katika maana ya hii aya وقال قتادة رحمه الله كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها كما vile wewe wachukia ukipata mzoga ulio na mabuu mudawada min ad-dud una mabuu ule mzoga ukachukia kuula mzoga kama ule fakadhalika fakrah ghibatahu wa huwa hayyun kadhalika chukia jambo la kumsengenya yule ndugu yako akiwa hai وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ صحابة عمرو بن العاص رضي الله عنه siku moja alipita akampata bighali nyumbu amefariki amekufa amevimba sababu mnyama akifa akiwachwa sehemu vyapigwa na jua huwa iwafura avimba fawaqafa alayhi usahaba akasimama akamtizama yule nyumbu aliyekufa faqala kisha akasema wallahi la an yakula ahadukum min hadha hatta yamla jawfahu wallahi awe mmoja wenu atakula katika mfu huyu yani yule nyumbu yule mpaka ajaze tumbo lake ale mpaka ashibe mfu yule khairu lahu min an yaghtaba akhahu ni khairi kwake yeye kuliko kumsengenya ndugu yake muislamu kwa ule uovu wa kusengenya afadhali mtu alimzoga ambao ni haramu kuliko kumsengenya na hili jambo limeleta balaa katika mshtamaa kubwa sana sababu usione kuwa yule unayemsengenya kuwa wewe umesalimika kwake yule unamsengenyea ni umwambie umzungumza mwenzako kwake yeye pia aweza kuzungumza na wewe kwa huyo unayemsengenya mwenzako kwake si tabia nzuri tabia ya kusengenya tabia mbovu alafu yajenga shakhsia ya mtu muoga kusengenya kujenga shakhsia ya mtu muoga hawezi kumkabili mtu akamwambia jambo mbele ya uso wake anakuwa ni mtu achukuchuku tu afika huko afikisha hivi afika huko zungumza hivi azungumza lakini ukimwambia ah mwenyewe yule pale namwambia ah, ah, ah usimwambie bwana ah usimwambie bwana ah si wewe ulikuwa wasema hapa sasa kitu gani cha kuogofesha sasa wajenga shakhsia hii na hii kwa tabia wanao sana wanafiki pale Madina yani si tabia waislamu so muislamu shujaa ikiwa mwenzake amekusia mfuata mbele yake amweleza na mtu apenda nasaha apenda kheri akimwona mwenzake akosea mfuata mweleza kwa uzuri ndivyo tulivyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam hatukufundishwa sisi kuwa mwenzako akifanya jambo ama ukaona aibu yake ukae kando na wengine uanze kuwaambia na juzi shekhe hapa kataja mmecheka kweli sema astaghfirullah kusengenya haramu lakini bwana kuna yule ndugu yetu yule yani anza hivyo ama wengine maskini tumsikia maskini maskini yule ndugu yetu bwana na mtihani yule kisha yuanza kueleza ndio yamsengenya hapo usione yomwonea huruma yuamla akiwa hai msengenya kabisa maskini fulani bwana ana mtihani fulani bwana kwa Amr ibn As akapiga mfano huu wa ajabu فهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه هم فان عظيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هم فان عظيم أمو الله سبحانه وتعالى أميوبيا يظهر مدى خطورة الغيبة يونيشا ule upeo wa hatari ya usengenyaji wa na ukubwa wa kosa hili wakadhalika yudhhiru shiddata khatarihi ala al walmujtamaat khatari yake kubwa kwa mtu mmoja mmoja na kwa mujtamaa kwa ujumla Allah kuharamisha hili jambo kwa sababu ajua maslahi yetu kuwa hili jambo litakuja kuleta balaa katika laini chuki baina ya watu jambo ambalo leo limekuwa ni kama kuna maji tu jambo la kawaida tu huyo msengenya huyo msengenya huyo kuna hakuna matatizo kwao عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهي حديث يميتاج الشيخ hapa ili kuanza nayo kueleza taarifi ya ghiba ni kitu gani usengenyaji ni kitu gani qala mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amefasiri akasema atadruna mal ghiba je mwajua usengenyaji ni kitu gani mwajua قالوا الله ورسوله أعلم الصحابة وكمبي الله نمتم واكن ndio wanaojua zaidi قال ذكرك أخاك بما يكره singenyaji ni wewe kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo achukia yeye kutajwa nalo analo lakini hapendi watu wamtaje nalo ndio usingenyaji si kweti hana analo kweli lakini hapendi watu walizungumze qila afaraaita in kana fi akhi ma aqulu nipe habari ya rasulullah ikiwa huyu ndugu yangu hilo tunalolisema analo kweli kweli analo قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ndio hapo napokusudia ikiwa kweli analo hilo unalomsema nalo ndio ushamsengenya hapo ni kweli analo ndio kusengenya huko wa illam yakun fihi faqad bahattahu, na ikiwa ni uongo basi wewe umemzulia buhtan ni uzushi huo umemzulia na hii dhambi yake ni kubwa zaidi kumzulia mtu uongo jambo ambalo hana ado wala hajalifanya ukamzulia ukawa wasema wah mtu fulani bwana kadha wa kadha na ni uongo na wewe wajua ni uongo ukaja ukauzua ule uongo sasa hapa hatari yake ni kubwa zaidi wallahu musta'an والحديث رواه مسلم قال الشيخ في هذا الحديث بيان لحد الغيبة وتعريفها katika hii hadithi tubainishiwa hadhi ya ghiba yani taarifu ya ile ghiba ghiba ni kitu gani usengenyaji ni kitu gani wa anna alghibata dhikru almar'i li akhihi bima yakrahu mimma huwa fihi na kuwa ghiba kusengenya ni mtu kumtaja ndugu yake kwa jambo analolichukia ambalo analo si ati hana analo kweli وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس فيه فهذه جريمة أعظم na ikiwa anachomzungumzia ndugu yake hana basi huu ni uovu mkubwa zaidi kuliko kusengenya وهي الكذب والبهتان والافتراء وسس ني uongo ni uzushi amemzulia mwanzake uongo قال وهذه الكبيره يعظم اثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الانسان نكوسا hili kubwa dhambi hii kubwa dhambi yake huwa kubwa zaidi na uovu wake huwa mkubwa zaidi kulingana na hali ya yule unayemsengenya sikilizeni makini kulingana na hali ya yule unayemsengenya faghibatu man lahu haqqun 'ala al-insan kumsengenya yule ambaye ana haki juu yako yani ana haki juu ya yule mtu akamsengenya ka ummin mathalan akamsengenya mama yake mzazi au abin au baba yake au zaujin mke akamsengenya mumewe au mume akamsengenya mkewe au akhin au qaribin au jarin a'zamu min ghibati ghayrihim hawa waliona haki juu yako kuwasengenya dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko kuwasengenya wengine لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذه الحق الخاص sababu juu ya kuwa ndani yake kuna kosa la usengenyaji ndani yake pia kuna kupoteza na kutupilia mbali haki hasa ya yule mtu wako kawa maivunja shekhe hapa akasema walihadha faina inna lulama alulama alladhina lahum qadamu sidqin fi lummati نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وسبب هي بس إكاوة كوا سنجين يوانا وفيوني أمبو وانا وانا يعني فضل كتكهو أمة sababu wametanguliza wame mambo mazuri katika kuunasihi kufundisha watu ilmu kuwabainishia watu haki kuwaelekeza kuwalingania watu na kuleta islah katika mujtama hawa kuwasengenya dhambi yake ni kubwa na kubwa zaidi sasa wewe waweza kuona wanafunzi wamekaa wamzungumza mwana wa chuoni fulani mwana wa chuoni wa haki wa sunna wakamzungumza kwa ubaya fulani yule bwana mwanachuoni lakini ah nini bwana haswa ikitokea mambo ya fitna mambo fitna tutasikia ah pengine mbele za watu waweza kudhihirisha kwa yeye yule mwanachuoni amheshimu kama wanavyofanya hawa wafuasi wa Muhammad bin Hadi wakimzungumza Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala utaona wakimzungumza kwa kando wamzungumza tofauti na vile wanavyodhihirisha tutamheshimu sisi tunasema tuwankosea katika hii fitna wao wajua zaidi kuliko wanaovioni mashaallah kuwakosoa wanaovioni wafahamu mashaallah huu mfano hai na wao wafahamu zaidi kuliko wanaovioni wakati Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza sisi panapotokea jambo kama hilo waidha jaahum amrun min alamni amn min adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil minhum tukaelekezwa katika kurudisha mambo yetu kwa nani wanaovioni fasalu ahla dhikri in kuntum taalamun in kuntum la ta'lamun vipi Allah atatuelekeza kwa watu ambao tukienda kwao tutapotea tutapotea tukienda kwao wakabainisha haki wakawa wajuaji leo mwaona vile wako katika tamii ya hali ya juu karibuni nimeona karatasi ya ajabu sana ameandika Muhammad al-Imam na wafuasi wake kuwa mpaka rudud zipitie kwao ndio ndio ufanye raddi wewe ha muyeto wapi hiyo mpya hiyo imetoka jana sijuzi mmeona ukitaka kufanya rudud ilmia siri mpaka upitie kwa mashekhe fulani ambao wako kila miji kule Yaman wakiipitisha ndio ita, itawekwa lakini kama waipitishi basi wewe itaondoshwa itaondoshwa chunga chunga hivi siona sasa wale wanaoviona walivyozungumza huko nyuma watu walikuwa na mwanzo kwa hawa waingilia watu wafanya kadha ikaja polepole tu mwisho sasa watu waona vituko mambo ambayo hayana msingi wa aina yoyote katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kulianzwa mashia ndugu zetu wale mashia ambao jana kwa mfano walikuwa wakizungumzwa wale na itikadi zao chafu zile Huyu bwana anasema ndugu zake, ndugu zake. Mashia ndugu zetu. Mwanzo akasema ah, wajua wale watu wale wanaotetea ah lakini labda labda amelazimishwa labda akatoka bwana mkubwa kwenye hutuba ya Eid mbele za watu wasio sijalazimishwa chochote na mtu kila ninachokiandika naandika kwa uhuru wangu na itikadi yangu sina wasiwasi Masha Allah watu ndio kasam ah kumbe Sheikh Ubaid al-Jabir alizungumza kweli rahimahullah Sheikh Rabi alizungumza kweli ilipotokea fitna ya bin Hadi sasa na yeye pia yuko na hao kuna kisha na hapo pia wakatokea watu ambao wajinasibisha na salafia wako naye wako nao 100% ambao kuna watu walileta fitna hapa Mombasa wakaogawanya masalafi kwa sababu ya Muhammad al-Imam na nani mambo hayo hayo kisha leo sema mambo Muhammad mimi si ajui mimi ulizani kule yeye ndio wanawajua sio tuwajui sisi ah si wewe ulioleta fitna hapo ukagawanya masalafi wewe nyie mjui mambo mengi ambayo yamejiri lakini wallahi haya maneno yanazungumza shekhe hapa ni kweli kabisa wakazungumzwa wanaovioni vibaya sana na mpaka leo hapo sasa hivi waangalieni wanavyokumbatia mahizbi hizbi moja moja kumbatiana mpaka maneno aliyozungumza Sheikh Abu Hashim jana katika taariki ya kweli kabisa kuwa mpaka kuna baadhi tunasema wenzenu washataraja si washataraja dallu washapotea sasa watufuata sisi pia watuambia nini na nyinyi mrudi nyuma nani sisi Allah situjalie wallahi Allah situjalie kabisa Allah situjalie tumomba tupe thabati hakuna upotofu kama mtu jana ulikuwa waliona jambo ni upotofu leo waliona ni uongofu hiyo ndio ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif uwe sasa wakubali jambo ambalo jana ulikuwa wewe walipinga sasa walikubali mara wageuka lile jambo ambalo ulikuwa walikubali sasa walipinga ukiona wenda maslaka hayo ujue ndio hapo ulipopatikana kuchinjwa hapo umechinjiwa hapo ushapotea jamaa usema bana nyinyi msimamo msimamo mkali sasa mpaka wapi wenda mpaka Nairobi sijui mpaka wapi wazunguka hao ndio wanaoga subhanallah angalia watu wazua qawaid waungana na ahlul bid'ah na hizbiyun waungana na wao kisha yageuka nyinyi ndio mnaofanya furqa sema na watu wantulia tu wafanya durusi zao tahabari na nyinyi hawana bila ya kupangisha katika vichwa vyao masalafi waishi wakikaa wakizungumza wale wale wale wale mbona mutaraja si masala kutaraja mbona hampotei na nyinyi kama wenzenu Allah tujalie atupe thabati tubakie huku na ndio maana hizi fitan zikiwa nyingi wakitokea mushaghibin watu wanaita balbala katika safu wale watakikana sasa hivi wapigwe min yadi min hadid ngumi ya mkono wa chuma sababu da'wa imefika mbali sana alhamdulillah nimeona mihadhara sisi alikuwa Sheikh Abdul Fadhl akija tamu msikiti nusu ujai msikiti nusu ujai sasa hivi waja hata mimi nimeshangaa masjidi Aisha watu wameketi nje paka maspika ongezwe nje wakaja walikuwemo na wasokuwemo pia na wale pia wanaotakuja kutazungumzwa nini pia wakaja <laughs> wakaja watakusikiliza wale wanaoita wasabasi pia wakaja lakini wao wapata tabu wangengojea zile clips wangezipata lakini subhanallah Allah atakuwasimamishia hujja waje wenyewe mpaka pale wakaa naweza kutizama ah mashaallah khairi huwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala kajalia khairi lakini kuna wengine aje atafuta umbea simu nini hapa wapata tabu wewe clips zitasambazwa na itafika utasikiliza makini ukiwa juu ya kitanda ulala usipate tabu kukaa mara ujificha waangalia naonekana ama sikuonekana mimi ah. almuhim ashahid imeondoka katika mali kuwa ni dhambi kubwa sana kuwasengenya wanaovuoni mbaya sana luhumul ulama masmuma nyama za wanaovyoni wallahi zinasuma tena sumu yake hatari sana man shammaha marid wa man akalaha mat ukinusa tu harufu hiyo wao mgonjwa na ukila wafa wafa kabisa na wangapi na wangapi tumeona wakifa nyewe zao kwa sababu ya nini ya kuwazungumza vibaya wanaovyoona kitu kibaya sana qala لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء ونوفيوني كوا سنجينيا نيووفم كوبا زايدي سابوا وانا حق خاص كو إسلام ووتي كو كو جملة كوا فنصاحا ونوفيندا كذلك ووهم بيا دعاء na kuwatekelezea kilichokuwa wajibu juu yao lima yuqaddimunahu liummati alislami min a'malin khayratin wa nasaiha qayyimatin wa da'watin nafi'a kwa kile wanachokitanguliza katika huu umma wa Kiislamu katika matendo mazuri ya khairi na nasiha nzuri na da'wa ambayo ina manfaa kwa umma yote haya wayafanya kisha juu yake wajazau sinimmar yote ya khairi mtu afanyiwa kisha mwisho jazau sinimar kushasikia msemo jazau sinimar na mithali ya ya kiarabu sema jazau sinimar sinimar ni mmoja kama leo mmoja injinia alipewa kazi na khalifa au mfalme wakati wake ajenge nyumba ya mfalme kubwa akajenga lile kasri akamaliza siku alipomaliza kujenga akamwambia mfalme twende nikakuzungushe nikuonyeshe ile kazi kubwa nilifanya nenda naye mpaka juu akamwambia leo ile kasri lote ili mmelijenga vizuri na nini lakini kuna siri nataka kukupa kuna jiwe fulani pale chini ukilitoa lile jiwe ili jumba lote laporomoka mfalme amuuliza kuna mwingine ajua siri hiyo sema hakuna ni mimi na wewe tu. Una hakika kuna mwingine? Nina hakika. Kamshika kamrusha kutoka juu afile mbali. Siri na upeke yangu. Maana kiweza kwenda kuitoa ile siri. Baada ya kuwa shamfanyia kazi nzuri yote ile jengo zuri na nini alipomaliza akapewa jazaa yake. Ikajulikana kama mithali kutoka siku ya jazaa usinimmar. Yaani jazaa yake kauawa kwa sababu ya ile siri aliyokuwa nayo. Kwa sababu wewe nenda siri niwache mbakie umi mwenyewe jamaa kaenda hivyo ikawa methali kutoka siku hiyo ambayo huyo amepata jazaa usini mar yani wema aliofanya ule haukuonekana ndio wanaovioni leo wanavyopewa na watu malipo kama haya wallahu almusta'an kwa ule wema wote unaofanya na huyo anayezungumza hana mchango wowote katika huu umma unaweza muona mtu amzungumza Sheikh Al-Albani Sheikh Al-Albani wafikiria kuna maktaba gani ya talib ilm mwenye kichwa timamu hakuna vitabu Sheikh Albani katika maktaba yake oh maskini huyo maskini kabisa kisha wamkuta mtu amzungumza atakaa finyo masikio anyanyuliwe juu kisha regeshwa na makofi mawili ya masikio ndio aelewe kuwa kile unachokizungumza ni upuzi mtupu watukana wanaoviona wazungumze vibaya wanaoviona juzi juzi kulikuwa na hafla ya mahurafi sio wapi kule kahifadhishwa kijana khutba ya hafla ile kwenye khutba ya hafla ile amzungumza nani Sheikh Al-Albani clip ilienea man anta ya Albani na yeye hapo alipo amevaa kofia kama mpishi wa mchuzi ndefu hivi ile kofia lakini hamjui kazi yake nini kofia ikiwa ndefu ile ikipita sinia halu ufanywa hivi kisha katiwa kwenye mfuko ikaikuwa hapa juu sasa nyinyi watu kubeba wa vichwani mwazungumza maulama kama Sheikh Al-Albani kwa hutuba iliyohifadhishwa tu vijana wadogo mafundisho tabia mbaya kama hizi bwana za kuwazungumza vibaya wanaovioni ndio maana mtaona waendelee kikubwa kikubwa yeye atafuta kanzu ameianika pale akisikia maulidi aibeba kwenye bega huyo anapata mtele basi ndio kikubwa ndio nacho wallahu musta'an إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة يلم سنجنياجي أنا وسنجنيا وينجيني نكفني ودوي شمزاو بس أمجيوك نفسياك كتك عذاب يا الله سبحانه وتعالى إتكيوم هابا دنياني قبل الآخرة hapa duniani kabla ya akhira وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه na ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfedhehesha yahtiku sitra manaki atamfedhehesha mtume walau kana fi qa'ri baitihi hata akiwa ndani kabisa ya هي حديث نتيسوم على فنتقج كويليزا بسبب يمدى عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين أيني mliyoamini kwa ndimi zenu na imani bado haijaingia katika nyewe zenu kisawasawa msiwasengenye waislamu wala tattabi'u awratihim wala msifuate fuate aibu zao wachunguza chunguza aibu za watu wala tajassasu mtu akipita na mfuko tu wachungulia umbeba nini kuna watu wengine na tabia mbaya hajatosheka yeye kutizama tizama na pia atakaulize umbeba nini kinyesi unaje ndio Swahili wana, wana, wana maneno beba nini maini ya kuhusu nini vitu vya watu watakia nini kuna watu wana tabia mbaya ya tajassus yeye atakaangalia tu yule ana nini yule ana nini hii tabia mbaya msiwasengenye waislamu wacheni tabia hiyo ya kuchungua chungua na kufuatiliza aibu za watu tabia mbaya wacheni mambo haya mambo yameenea sana katika mujtamaa leo mtu hana kazi yeye kazi yake kutizama tu wenzake ana kipi ana hiki anaingia wapi anatoka wapi alafu waweza kutia maneno yani katika sehemu hivi watu wakakosana ajifanya ampenda yule mwingine mifano yako mingi mifano yako mingi wangapi ambao familia zao zimevunjwa na watu kama hao kachungua kachungua kachungua bana nikwambie kitu eh waitana sijui vipi kina mama kwambie kitu eh kitu gani bwana mume wako bwana ninamuona mali fulani unafikira na mke wa pili kumbe maskini hata si yeye alimuona we jamaa akifika nyumbani eh eh, eh fujo ndani ya nyumba eh, kunani nasikia mimi msikia nini taibi in kweli tuseme mkweli eh. kosa lake liko wapi ni kweli ameoa mke wa pili kuna nini lakini sisi tunazungumzia wale warongo sasa si kweli mfano aleta rapsha na afadhali ule kuna rapsha na kweli maana mama kani itakuwa fujo sasa ya uongo jamaa mzulia mwenzake nyumba kule watu hawalali yeye kwake amelala wewe wafikiria Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha wewe wewe wafikiria atakuacha hivi na hii tabia iko sana kwa wanawake tabia mbovu ya kuchungua chungua watu hii alafu ajifanya rafiki yake nitakuchunguzia vizuri tena nitampiga na picha ngoja aje tena asema urongo salama ama wewe pia utakuolewa nasema tu kama wewe pia utakuolewa na wao wengi hawaketi na wake hujifanya wajanja kisha sema kwa sababu mimi mjanja hata wanaume wanaweza ah, kwa sababu wewe mpumbavu ni headache kwa mwanamume mwanamume atabakia na mwanamke headache kama wewe sasa basi kweli kweli mambo ya watu wachunguza nini huyo mumewe pia akiti ndani ya nyumba unkaa ukimchungua chungua hii tabia hii mbaya yavunja mafamilia mtu akiingia tu ndani nyumba mbeba nini umbeba nini wako wengine wana tabia hiyo ili iwe nabeba maembe haya utatengeneza juisi ايش خصش ولا ايش خصك shikao msemo mtu akija nini ish khussak ish khussak kitu gani wewe cha kuhusu hapa taulizo kuna kitu chako hapa eh, basi usiingilie hao wangelikuwa waambiwa hivi hao wangewacha tabia yao mbovu na akija mtu kwako akwambia eh, fulani bwana hebu yataka umwangalie vizuri ya kuhusu nini wewe fudhul gatal ayuz na hadhari mkwambia fudhul gatal ayuz ushasikia msemo eh Eh, ufidhuli ulimuua nyanya wasema kule Hadhramut kule kulikuwa na nyoka na uwao kumbe hajafa sasa watu wamezunguka watizama tizama kinyanya na mimi nitaka kuona na mimi nitaka kuona we mama nyoka ameuawa nitaka kuona tu akifika kumbe nyoka hajafa kamuuma yule nyanya kafli ya mbali awamsema wasema fudhul gatala alayuz ajuz aliuawa na ufidhuli wake fudhuli wake mwenyewe ulimuua sasa hawa fudhul gatala ayuz hawa wamejaa humu kwetu wallahu musta'an ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته mwenye kufuatiliza fuatiliza aibu za watu Allah atamsalitishia yeye yule atakayemfuatilizia aibu zake Allah atamsalitishia na yeye pia yule atakayemtizama tizama aibu zake amfuatilize waman yattabi'i llahu auratahu yafdhahu na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atafuatilia aibu zake maana atam, atamsalitishia yule ambaye atamfuatilizia aibu zake atamfedhesha atafedheheka sa ah kumbe kwa hiyo watu na yeye na yake bwana si afadhali yule yeye kumbe ana yake makubwa zaidi alikuwa yafita bwana maona ni Allah amejalia wewe ufedheheke kwa sababu hutaki kustiri ndugu zako hii hadithi nitakuja kueleza maelezo yake insha Allah katika kikao kitakachokuja naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fik